Radio Radiodrama, el 91.4 de l'FM. Molt bon vespre, família. Sigueu molt benvinguts i molt benvingudes a l'edició 222 del Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Drama. Arranca el pim-pam-pum, arranca l'edició 222 i primera d'aquest any 2017. Sigueu molt benvinguts i molt benvingudes i molt bon any a tots i a totes. Com sempre presentarem a la gent que tenim avui als estudis de Can Capablanca, als estudis de Radiotrama Sabadell, a la meva banda dreta, el que no pot faltar mai, el que ens ho ha tocat tot d'allò més bé, perquè si no, no hi seríem en totes vosaltres, ni en directe, ni en la resta de, de formes per escoltar-nos, el mestre Tecles, el de Tecles, el nostre amic Ricky. Què dius, bonic? Ei, bon any, bon any 2017. Quines ganes aquí després de quasi un mes sencer sí, eh? sense pim pam pum. Bones vacances. Bones vacancetes, sí. I n'hi ha que encara hi són de vacances. Que, <laughs> que duri, que duri. Que duri, que duri. Molt bé, a la seva banda, el que ens porta llibres combatius més guapos, el que ens porta els temes arranganos més suculents, el nostre amic Eric, que dius guapo, com vas? Què passa? Bon any a tothom, benvingudes de nou, quin plaer estar aquí. I res, jo també volia donar les gràcies perquè ja han vingut els Reis, perquè el pim-pam-pum. Després ho expliquem perquè sí. les compis de... Bueno, no sé quan ho explicarem, però les de Sigelpa S'ho han currat molt. Sí, amor, amor. Com sempre. Sí, sí, que vingui, que vingui Jassi Gelpa. Molt bé, a la banda de l'Eric, una, una col·lega nostra de Barberà que sempre ens acompanya, una de les nostres suporters més, més estimades, la Bea. Què tal, Bea, guapa, com vas? Hola, aquí estem de suportes. Bien hecho, clar que sí. I a la banda de la Bea, el que no ens pot faltar mai, el que tira els temes zarranganos més espectaculars i més espaterrans del pim-pam-pum, el mestre Manolo. Què dius, Manolaco? Bon any, família, com anem? Molt bé, no? Molt jo bé. la veritat és que tenia unes ganes bastant brutals de fer programa perquè ja vaig fallar l'últim perquè estava malalt i, i un abans també perquè havíem estat de, a Madrid i així i ja em sortia la música per les, per, per les orelles. Explotaves, ah, eh? Tinc el, el, el, l'ordinador que el tinc aquí està a, a rebentar de música que necessitava sonar. I quina avui... por, família, quina por. Ja sabeu com se desgasta el Manolo. Sense més direccions començarem el pim-pam-pum, no sense abans explicar-vos que esteu en un espai de música combativa, de música alternativa, de música reivindicativa, que ens encanta tocar temàtiques polítiques i socials i que combinem estils musicals diversos com poden ser l'escal, hip-hop, el punk rock i d'altres sense més direccions, com dèiem, començarà el pim-pam-pum. Eh, la primera... Que portesisme, que portes. Sí, la primera bala la tiraré jo avui. Començarem tranquils, però ja veureu amb un, amb un treball excel·lent, que és el que ha fet a eh, Poco sobre mi madre, la Neus, aquesta cantautora antiautoritària de Barcelona. Eh, Permitiéndome escribir és el primer, el primer tema del Radicalitzant els vents que va sortir del forn i del seu bancamp gratuït a finals del desembre passat. És un, és un excel·lent treball, com dèiem. Aquí la deixo per començar el pim-pam. en escribir para poder permitirme sacarme de dentro lo que me hace consumir. Cigarro que me enciendo para que empiecen a venir las ideas atrofiadas que quizás alguien va a huir. No canto para currantes que defienden al patrón ni por once futbolistas que van a por un balón. A miles de euros la hora mientras niños sin pelota tienen el paro y a sus padres hacen cola. Ah, y en el paro hacen cola. Con la cuélate en el metro que te dejen de joder. Con la propaganda cutre da vigila i els grandet. Farta de paternalismes dirigents de TMB. Tots sabem la pessigada de que l'excusa eh, uh. pensando en escribir a poder permitirme sacarme de dentro lo que me hace consumir el cigarro que me enciendo para que empiecen a venir las ideas atrofiadas que quizás alguien va a huir que quizás alguien va a huir Tanta gent sense casa, tantes cases sense gent, tanta gent dins de la gàbia com a càstig del govern. I mirant a una altra banda i apostant per llibertat. Llibertat la de veritat, no pas la que ens ven l'estat. Llibertat la de votar, quin acord ens lligarà. Potser una de més nova sembla que faci menys mal, però miris com tu miris, et segueixo domitzant. Però miris com tu miris, et segueixo domitzant. pensando en escribir para poder permitirme sacarme de dentro lo que me hace consumir el cigarro que me enciendo para que empiecen a venir las ideas atrofiadas que quizás alguien va a huir que quizás alguien va a huir que quizás alguien va a huir que quizás alguien va a huir Què us ha semblat el primer tema de la Neus? Pogo sobre mi madre, és boníssima, boníssima aquesta cantautora. A veure si tu que tens el contacte, a veure si la replegues cap aquí, home, que ens vingui a fer algun directe. Hem, de, hem de tancar el tema de Sigelpa sí o sí, o sigui, venen o venen, o sigui, no hi ha, a veure no ha... si agafem carrerilla i, I exactament, Sigelpa, i després de Sigelpa que vingui, que vingui la Neus, que ens faci un, un unplugged amb la guitarra, que tiri uns temes del nou CD, d'aquest CD que es diu Radicalitzant els vents. Boníssim, boníssim. Canyella a branca, el que ha fet la Neus, espectacular. Més música combativa, seguim començant aquesta edició de 122, ara és el Ricky que agafa relleu. Vinga, va, jo ara torno a portar l'últim programa, ja fa un mes quasi, ja vaig portar els Filferro, aquesta banda de ah, Rajadell, eh, ah, sí. eh, no, Solsona, eh, recordat, que van fer la versió de, de Nirvana traduïda al, al català. Sí. Pues en aquest cas torno a portar una altra versió, són els Metallica i la cançó que versionen és Nothing Else Matters. Wow. Tan a prop, tot i ser tan lluny, sentiments que et venen de dins. Confiarem sempre en qui som i res més importa. Mai m'he obert al món així. La vida és nostra per escollir i tot i el que no ho sé dir res més importa. He buscat i he trobat en tu un nou dia per descobrir obre els ulls a nous horitzons i res més importa. sé que sento prop, tot tan lluny. Sentiments que de confiarem sempre en més important. não me importa que é feio. Uau! Molt suaveta, eh? Ja us deia que volia començar jo per, a, per a això. No, no, no, a mi m'ha deixat trasbalsat. A més, estàvem aquí parlant una miqueta de, del programa i de tot plegat i ben guapa, ben guapa aquesta versió del, del Nothing Else Matter, dels Metallica. Ben guapa, com te l'has Metallica versionada pels Filferro, de Rajadell. Filferro. Clar que sí. Bona música combativa, bona música sempre aquí al Pim Pam Pum, que continua iniciant. Ara és el torc de, del Manolo, qui tirarà el seu primer tema. Doncs sí, mireu, avui per, per començar faré una cosa especial i és que tiraré dos temes seguits eh, perquè el primer és amb motiu d'una efemèride uh, d'avui, uh, que és dia 5 de gener, eh, és amb motiu de, de que avui fa 57 anys de la mort de, del, del Quico Sabater, aquest guerriller maqui anarquista que va ser assassinat a, a Sant Celoni, i, i llavors eh, porto una cançó que és un himne guerriller dels, dels maquis, que dura molt poquet, i després eh, vindrà eh, una cançó dels Resiliència, que és un grup de hip-hop de, de Barna, porto un tema que és la intro de, del, del nou CD que estan a punt de, de treure i que és com una primícia que vaig trobar per allà per la, per la directa, Uh, I em sembla que d'aquí poc uh, el Ricky portarà un altre tema. Sí, estava a punt de portar-ne un, però al final, com que m'ho has dit, tenia una a la recàmera uh -huh. i he, he fet el canvi. I això, avui per començar, pues, pues dos temilles, el primer pel, pel Quico Sabater. Por llanuras y montañas, guerrilleros libres van, los de ritme cris i no ens fa por, no, la invasió de guiris que inunda els carrers i convida que et piris seguim i seguirem defensant els barris l'any passat 42 feminicidis tu miris com tu miris, totalment innecessaris però per de que lamentis, cal mirar endins canviar l'actitud, no és secundari 2016 comença millorable el món honorable a l'obituari ja no recordes hi havia manis. El Black Bloc ara són parlamentaris. Trencarem l'armari i rebentarem la porta. D'una altra ciutat morta sortirà tota la merda. Teoria de l'esquerda es va fent gran. Seguirem a l'esquerra per tots els mitjans. Passaments de purins a les aigües d'Osona. Per la zona més forts que persones. Convergent, tu ets el primer. Menys poltrona i més GDT. El problema no són ells, sou tu i els teus cadells. Com a dos, els teus budells. Sabeu que jo brut, us quedeu muts i tanqueu a fi els nouvinguts. Benvinguts, tots els refugiats, solidaritat internacional. Seguim amb exigència, agraïm la paciència. Dos anys després, torna resiliència. M'han afusellat contra un mur, a una faluja de pluja i fum. Soc el puny amb un guà negre, en aquell podi el 68. He estat humiliat i colpejat per encaputxats del Ku Klux Klan. He mort a la presó irlandesa per resistir a una vaga de fam he rebut un tret i agonitzat, mirant el cel blau de Stalingrad. Sóc el somriure del vietnamita, quan el rifle yanqui s'ha encallat. Sóc un dibuix en un bloc enderrocat, sóc la pluja d'un dia ennubulat. sóc l'alegria de la nena palestina quan el dron no pot volar. He caigut a les portes de Madrid contra el feixisme al 36. Grups autònoms atraquen bancs, l'últim alè de Puig Antic. Sóc Diyarbakir i l'exèrcit curt, d'una vestida caic al buit. Sóc un algerià als suburbis de París, un gendarme al 2006. Sóc una pipa a la paperera, sóc la pasta de Lucio Ortubia. Sóc el que flota a Lampedusa, dits tallats a la tanca de Melilla. Sóc un esclaus com a puny americà, sóc Castells al 3 de març. He plorat a Xile el 73, sóc les tendes d'Argelès. Sóc les que mai han vençut, sóc l'eterna derrota. Sóc la sal de la terra, sóc dignitat que resistís. Sóc les que mai han vençut, sóc l'eterna derrota, sóc la sal de la terra, sóc dignitat que ha resistit. Tremenda. déu nhi no? Això és, això és la intro d'un parell de temes que han penjat d'avançament de, del nou CD i té molt bona pinta. Eh? Comencen eh? forts. Quines, quines bases més guapes i quines lletres més punyents. Sí. Espectacular, espectacular la proposta que ha portat el mestre Manolaco. Ha anat molt bé com per reanimar-se, no? Sempre, sí. sempre és difícil anar darrere de, del Manolo, eh? Sí, <laughs> bueno, sí, sí, bueno, que després te les tires que... Vinga, va, me les tiro. Em tiro una de... Tiro de fijo, tiro sí, fijo. sí, sí, és que... <laughs> Van treure, van treure el Viridarquia, aquesta gent de Làgrimes de Sangre, van treure el Viridarquia a finals del 2016 i va ser, va ser un, bueno, és un pedazo de CD. Em va, arribar, em va arribar en versió física i la veritat és que estava molt guapo, molt guapo. De dalt a baix, Làgrimes de Sangre, aquesta banda de rap del Maresme i Barcelona formada pel Microbio, el Neidos, l'Estiril, la Cirlemot i el Ramalama, des del Viridarquia, com dèiem, Senderos a Roma. Gaudiu-la! que no me entero, que sé que estar entero es placentero, pero que mi plenitud dependa de la tuya es un gran pero. Cuando tú no estás siento miedo, sé que te irás y yo me quedaré en el suelo y quiero llegar al cielo, entiéndelo, estoy en ello. Quiero ser un ser completo y no necesitar de nadie y no necesitarte, pero te siento cerca y siento que eso alegras, bonito y bueno, que yo jamás te retendré cuando te marches, pero quédate a caminar y acompañarme. Lo único que quiero es compartir el viaje y que mi mensaje sea un masaje que que relaje está en auge. El amor que sentimos, eso es una verdad grande como la copa de un pino. Sé que no hay destino, sé que nada está escrito. Oye, que yo soy escritor, sé lo que me digo. He visto la belleza en tus ojos testigos y se me han quitado las ganas de mirarme al ombligo. Estoy vivo, que es algo parecido a estar muerto, pero despierto y no dormido. Que no te enteras, que puedes amar como quieras en los senderos a Roma tú pones las reglas. Me paso horas en el balcón, repaso lo que has dicho, me callo para volver a repetirlo. No sabes lo duro que se me hace imaginarte rozando vuestras carnes. Ser valientes, aprender a desposeerte a pesar de mi vientre. Las relaciones se construyen junto a tantas más y no verás a nadie que no necesite acariciarse. Si somos seres sociales, creamos relaciones dispares y raras que para nada deben compararse. Quiero decir de ti, de ti, y sin todo ello estoy solo, yo solo no soy nadie. Y saber que tú estás cuando yo estalle que yo también acudiré a curar me enternece eternamente y embellece entre meses con mares de finos horizontes donde nacen ideales Veo mucho miedo si rompemos las cadenas pero si lo hacemos juntos duele mucho menos creo Siento que siendo sinceros todo lo podemos Fantasmas y celos van cayendo al suelo ¿Cómo voy a decirte que no? No, no seré yo quien no te quiera libre Yo ya no temo perderte porque cuando ganamos queda dentro y la intimidad es para siempre somos teóricos mediocres y peores practicantes. Somos domadores de emociones, porque yo quiero liberarme. Hablar del amor nos queda grande. No abandonar aún el mundo merece un motivo digno y ese es estar juntos, permanecer unidos. Hemos coincidido en el espacio y en el tiempo, honremos al destino y compartamos el momento, aunque nada es tan sencillo y es todo tan moderno. Convertimos cuestionarnos en un acto cotidiano y es que si yo te quiero, te quiero en desarrollo y jamás me permitiría ser escollo en tu camino, eso lo hemos aprendido. El amor es el motor, es un ciclón depurador que manda lo malo al olvido. Ni control ni sumisión. La misión es encajar algo tan puro en este artificial mundo de plástico, allá donde sin pido un instante de sosiego irrumpe su capacidad para parar el tiempo. Y claro que un incendio necesita un cortafuego. Un café contigo ha sido siempre mi remedio. Es simple apología lo sencillo. amor es confluencia de energías en el momento preciso. La ecuación correcta, la casualidad perfecta. Eligen libertad, aunque elijas compromiso. en lo que tenemos o dejamos de tener? ¿Quién nos va a detener si ambos queremos que no estemos al mismo nivel? al sueño. Además, qué sé yo, yo solo estoy en ello y no estoy solo, pero no sé dónde estoy. Y no soy tuyo porque sin ti también soy, pero contigo vivo porque doy. Y lo que recibo es guay, eso es mucho hoy, y eso es lo que ay, ay, ay, ay. Cuando me pones como me pongo, pero ay, ay, ay, ay, qué droga tan mala, qué mierda todo. Aunque ja, ja, ja, ja, cuánto me río, qué bien me lo paso, pero dedicada especialment al Palli, que va ser el col·lega que ens la va recomanar, el nostre amic Palli, excompany d'aquí del Pim Pam Pum, que ens la va recomanar. Ell deia que al final li recordava una miqueta a Extremoduro. No sé si per aquestes guitarrilles... Per les guitarres, sí, eren molt rock'n'rollitzades, eh? sí, podria ser. Ben bona, Senderos a Roma, des del Viridarquia, de Làgrimes de Sangre. Un altre, un altre temazo que passa pel Pim Pam Pum, seguim amb més música combativa, seguim amb, amb una altra de bona, que ens la tirarà el Ricky, que dius guapo. Vinga, va, seguim una mica de hip-hop. Us porto els Crime Time. Crime Time. Crime Time. És un disc que és tot en directe, directe en Cuellar. No sabia que Cuellar era un poble, també. D'on? Sí. sí. De Catalunya? Eh... No, no és d'Espanya. Ah. De, la península. De la península, segur. <laughs> Està al costat de Zamora. Sí, entre Zamora i Cartagena. Amb, amb la cara que, que s'hi cal. Per exemple. Bueno, directo en Cuellar, el, directo es de un Rap Radical Harto, Y bueno, el tema que os he triat es una liberación Total, que os podéis imaginar una mica de, qué va, Liberación humana y liberación animal. Mhm. Venga, Chicha. Bueno, pueblo taurino, pueblo fascista, pues pueblo carnaca, es para toda la gente que lucha contra la dominación de todos aspectos, por la liberación animal y humana. Hartos de seres inertes, de naturaleza muerta, de tener que levantar el asfalto para, llegar a la huerta. Hace ya mucho tiempo que la tierra dijo basta. ¡Alerta! Pero seguimos matando por placer y poniéndolo a la venta. El mecanismo, mi herramienta, la carne solo alimenta este negocio de poderes, de dominios, de placeres que nos hunde, nos revienta, que el capital fomenta. Todas tus razones se, quedaron, cortas. Todo es demagogia, palacias que no importan, que no te justifica. Piensa en qué significa y por mucho que te pese en la esclavitud se lo escuché en Ugami me zorra de Yahoo uh, Todas vuestras excusas no te las crees ni tú Todas tus palabras no valen nada ellos siguen muriendo cada tarde y cada mañana. Kilos de comida acaban en el vertedero. Ríos de sangre y muerte corren por el matadero. Has entrado en su juego, a ver con qué te excusas luego. El humano está hoy en día muy crecido de ego. El se superior, el jefe, el que domina, el que destruye vidas y la tierra contamina el amo del mundo que se cree con derecho y a costa de otras vidas sacarse provecho. Probablemente a nadie salve, nada cambie, pero no contribuyo a este negocio de sabores, de color rojo sangre y de crudos olores vomitivo. Olvidado de valores, acariciando a tu mascota, tu pasividad rebota cuando escuchas la verdad. Pero cada mañana tienes muerte en tu nevera, tienes tortura animal. ¿Ahora qué? Dime quién. ¿Ahora quién es el criminal? Salvemos nuestra conciencia que el capital encierra. Respeta sus vidas, libera la tierra. Lo hacemos por conciencia, lo hacemos por moral, liberación humana, liberación animal. Torturar y explotar animales es tan habitual que ni lo sabes, pero cuando despiertes solo quiero que pienses de dónde sale la leche que bebes y todos son mascotas o filetes o fieras que solo ves por la tele, eres indiferente a la senda de muerte que todo lo convierte en seres inertes. Todos somos culpables del delirio. Es Terminar. Corriendo sin frenos hacia el abismo, Saturno se alimenta de sus hijos. Contaminan el aire, envenenan el agua, olvidan los recursos y todo lo acaparan. Destruyen los recursos, destruyen el mañana, regando la tierra con la sangre derramada. Siempre es necesaria más madera para que la máquina nunca se detenga. Aniquilan los bosques y las selvas para poder hacer más muebles de Ikea. En los polos de hielo avanzan los desiertos, la capa de ozono es solo un recuerdo y por el oro negro la muerte llegará. ¿Ahora qué? Dime quién. ¿Quién es el criminal? Salvemos nuestra conciencia que el capital encierra. Respeta sus vidas, libera la tierra. Lo hacemos por conciencia, lo hacemos por moral. Liberación humana, liberación animal. Salvemos nuestra conciencia que el capital encierra. Respeta sus vidas, libera la tierra. Lo hacemos por conciencia, lo hacemos por moral. Liberación humana, liberación animal. Yo, yo, yo. Les lletres són brutals. Espectacular. brutals. Lletra combativa al 100%, antiespacista al 100%, com, com no pot ser d'una altra manera venint del Ricky. <laughs> Com guapa, eh? Com ben guapa, Ricky, ben guapa. Ben tirada, bon hip-hop també, ben fet, ben fet. I sí. no havien sonat mai aquests o què? A mi no em mm. sonen. Si els he portat... És que tinc dubtes. Ara, com que fa tant temps que no fem programa, ara pilles en fred. Jo també m'he fet aquesta pregunta, eh? Però podria ser que n'hagués portat una perquè els tinc a la llista de possibles candidats a sonar ja. des de fa, des de fa un, un temps. Mm -hmm. I, I, I no serà l'última, eh? ja us aviso. I així, a qui interessa, i que després m'he sentit malament d'inventar-m'ho, Cuellar està a prop de Valladolid, allà a Gràcies. Castella. <laughs> Península. Sí. Península, sí. Molt bé, més música combativa, seguim a l'edició 222 del Pim Pam Pum. Esperem que us estigueu passant la meitat de bé que nosaltres. És el Manolo que agafarà el relleu. Doncs mireu, us porto un tema eh, molt, molt, molt especialment dedicat al, a, a unes companyes, a les millors DJs del Vallès Occidental, com a mínim, però segurament de, tot, de tota la península també. Són els DJs Media Players Ara. de Barberà del Vallès, que la setmana que ve eh, han organitzat un autocar que surt des de Barberà i se'n va a Madrid el, el dissabte, surt a les 9 i mitja del matí de Barberà i arriba a les 6 de la tarda a, a Madrid per fer per punxar en el bolo a, a, de tancament de la gira dels Tremenda Jauria. I em sembla que, que algú del Pim Pam Pum hi va, no? Sí, el, un parell de persones que estan per aquí <laughs> anirem, però més que res per això, perquè com que fem un programa de música per tenir per tenir constància, fer entrevistes i així. Clar, clar, clar. Serà, més, per tot, documentar. Tot, serà una ballada imprescindible, espectacular. <laughs> Sí, sí, serà una cosa que ja en el proper programa ja... Tens l'acreditació i ja tot. explicarem, ja. sí, i tant. I serà, tant, i tant. serà una nit que durarà anys. Sí, a més, um, com a curiositat, uh, no sé si és primícia això o, o no, si es pot dir o què, però jo ho diré, han, han, han encarregat vinil per rotular tot el tot l'autocar amb el logo dels Media Players de color, de color fúcsia, o sigui que creuarem la península Uh, I se'ns veurà, se'ns veurà. I se'ns veurà. Amb estil. Que grans, que grans que són. Espectaculars, els Media Players. I... <laughs> I res, i llavors us porto un tema dels Tremenda Jauria, aquest grup de cumbiatón insurgente des del corazón de la bèstia. És un tema de l'àlbum d'aquest 2016, el, el primer, que es diu Mordiendo. És el flow partisano i en aquesta ocasió venen amb el panxo dels, del so, un, un temazo que podrem escoltar en directe la setmana que ve a Madrid. su chupame la piel de gallina, gritos de guerra, dopamina, flow partisano, poco metralla, de la paciencia el drop estalla. su la piel de gallina, gritos de guerra, dopamina, flow partisano, bailando en la pista. Yeah, Es su mezquita, memoria y dignidad. Y esta noche mi gente sigue de frente y con cuentas pendientes. Si me apuntas disparo, no trato, no fallo. Este es el flow partisano, micros en guardia, la de la rabia, las tripas de acero, los nervios de punta. En noches oscuras todo funciona, si vamos todas a una. su clave, la piel de gallina, gritos de guerra, dopamina, flow partisano, bombo metralla, de la paciencia, el de guerra, ropa, mina, ropa, pisano, bailando en Jauria des de Madrid. Ben bona, ben bona la proposta d'Extremem de Jauria i que cap on anem? Tinc ganes ja d'entrar, tants dies sense programa, torna llibres combatius. Le burro, le burro, aunque no tenga dibujos ni resultados del furgol y no sirva para hacerse bajas, le burro, le burro. Desde nuestra vitalidad y frente a la alienación y mercantilización de la medicina que nos imponen y del mundo de nocividades que intentan instaurar, nuestro sendero se ha formado a través de los pasos entrelazados e inseparables de la salud y de la lucha por la liberación total. Las estrellas que nos guían en la noche durante nuestras caminatas nómadas contra toda frontera y toda imposición son, entre muchas otras, el rechazo de la delega y el empoderamiento que la autogestión nos brinda, nuestro botiquín lleva aceite, aceite de hipérico recogido en balsusa, por encima de la línea de humo de los lacrimógenos lanzados contra miles de personas decididas a no dejar que se haga la línea del tren de alta velocidad, ni que se perpetúe el mundo que la necesita. Contiene el color crepuscular de los pétalos secos de amapolas que crecen alrededor del barrio manresano de la Guía, un barrio condenado actualmente por las autoridades al destrozo y la desaparición, a favor del dios dinero y el turismo cristiano, en honor al maquiavelismo asesino de los jesuitas, los cuales, desde la fundación de su orden, han siempre sabido destacar por el fervor de sus esfuerzos durante la Inquisición, durante los genocidios y conversiones forzosas del colonialismo y en el, y en el encubrimiento de la pedofilia que inunda sus parroquias y sus tan elogiadas escuelas. También lleva ortiga de las orillas de un riachuelo que sobrevive a las sequías y a los incendios forestales provocados por la prepotencia humana, y malva, recogida en los campos abandonados que la agroindustria ni contempla. Con el romero y tomillo recolectado en los cerros de la comarca, nuestro botiquín se junta a otros, formando un cerco alrededor de montañas artificiales, de las escombreras salinas pertenecientes a las minas de Suria y Sallén, y a que no queremos ni podemos cerrar los ojos ni cruzar los brazos frente a una empresa israelí que, junto a sus colaboradores locales e internacionales, destroza y saquea la naturaleza aquí para abastecer la producción de fertilizantes y explosivos, al mismo tiempo que financia la aniquilación de los palestinos en Oriente Medio. Mientras la democracia militariza las calles, las tierras y las aguas alrededor nuestro, llenándolas de soldados con cada vez más poderes policiales y con policías que están cada vez más armados y mejor entrenados para la guerra, nuestro rumbo queda fijo, alejado de las mil y una emergencias que brillan desde los faros mediáticos del poder, empapado por las olas de la realidad y de los cuidados necesarios para librar batalla, y centrado en la lucha constante, día tras día, estación tras estación, contra toda forma de autoridad y por el mundo que llevamos en nuestros corazones, el mundo nuevo que llevamos en nuestros corazones. Ah. déu nhi eh? Sí. <laughs> Bon paràgraf, eh? Molt, molt guapa, molt guapa la lectura. Sí, això és part de, de l'editorial, de com comença el llibre que us he portat avui, que de fet no és un llibre, és un fanzine, però crec que val molt la pena, ja, ja veieu per on anava. Es diu Rudimentaires, que és, que és com es diu el grup d'autogestió de la salut que, que fa un temps que està treballant a la Ruda, que és aquest Ateneu anarquista de, de Manresa, i des d'allà van publicar la primavera del 2016 van publicar aquest, aquest fanzine, que la idea és que tingui més números, els hem d'apretar, aviam si van traient els següents, <laughs> perquè la veritat és que està molt bé. Que en treguin. Sí, i, i això, té aquesta editorial que parla molt... Bueno, fa com tot aquest lligam entre perquè ells com a grup de salut, no? doncs d'on parteix no? i lliga com, com el, amb la salut, amb, amb, bueno, amb el que llegia, amb com s'està amb el capitalisme, amb nosaltres, amb, amb el món on vivim. I, I la veritat és que fa uns anàlisis bastant xulos i dona dades molt interessants, com, no? com que es mor mm, cada any més gent als Estats Units, eh, als hospitals o, o, o per culpa d'intervencions mèdiques que, que, la que, es, que la que es va morir en tota la guerra del Vietnam, per exemple. No? I, I com aquestes dades va dient moltes, o, o qui guanya més diners eh, de, de, o sigui, també parlant d'Estats Units, que parlaven d'un estudi, qui guanya més diners eh, en plan, com es diuen, de superexecutius, eh, pues són les de les farmacèutiques, no? i, i bueno, té tota cosa així. Però el tema és que no es queda només en això, sinó que va fent diferents parts, després explica el perquè de Rudimentaires, que és un joc de paraules que està molt bé entre la ruda, que és, que és una planta i que és com es diu l'Ateneu Anarquista, i les Tramantinaires, que no sé si sabeu qui són. Recollien herbes, pot ser? Sí, són, són, eren dones, sobretot de la vall aquesta de l'Avança, que està allà per allà Sant Llorenç, de Morunys, sí. eh, Tuixent, etcètera que és, que és un lloc preciós, i allà van ser dones que davant la precarietat, quan va començar així més el, el la penya anar a les ciutats no? i la industrialització en general, doncs van aprofitar aquests sabers que tenien ancestrals i van aprofitar moltes herbes que hi havia allà, els deien trementinaires perquè el que més feien era la trementina que es fa amb el pi, amb les, amb les fulles, bueno, no sé, amb una part del pi, fan un oli, i, i anaven caminant, a vegades fent rutes de fins a 200 quilòmetres i recorrien doncs, tot Catalunya a peu i marxaven i tornaven i, i el bo també és que oferien un servei que no existia, no? perquè anaven, no anaven a, la, a les grans ciutats, anaven a les masies, anaven als pobles i rei i amb això també aprofitant doncs, per comprar igual productes que no tenien allà, com arròs, com sucre o el que sigui, i bueno, per fer honor a això que, que també després ja es van acabar en el segle XX amb, doncs, amb l'èxode no? i amb que tots els joves aspiren a la ciutat. I, I res, això és una part, però després també parla molt fa com un recorregut històric superpotent i superpolític, així com us deia de l'editorial, com a mi em sembla molt, una síntesi molt bona de tot el tema d'aquest lligant amb les tramantinaires, de la, de la curació i de les dones i de com les dones al llarg dels segles havien tingut molt aquesta faceta o aquest coneixement i com s'havia anat perdent i com la caça de bruixes realment va ser algo premeditat i conscient, no? I, i és que ho explica superbé, us llegiria més trossos però igual es faria molt llarg. Però que us feu una idea també parla després a nivell més pràctic parla del, del fetge, que és, que és una part del cos molt important, i ho relaciona molt com en termes així de la medicina xina i tal, doncs de, bueno, a la primavera, que s'ha de tenir en compte, també, fa, també hi ha receptes de quins aliments van bé a la primavera, com ens podem cuidar millor. Després també parla molt de les, de les males herbes, els hi fa així com un petit homenatge, i hi ha un herbari bastant interessant que explica mm, males herbes, precisament, doncs, com identificar-les, com conservar-les, quins usos tenen, per què les podem fer servir i, bueno, una mica tot això és el que explica el fanzine. Mm, ben com... complert, eh? Sí, està, està molt bé. És, és curtet, per això, o sigui que es llegeix superbé i és molt, no sé, molt interessant i molt... es poden aprendre moltes coses. Llavors, res, com us deia, això ho vam publicar la primavera passada des, de, des del grup de salut de, de la Ruda i no sé, esperem I per que facin un altre aviat. Hi ha alguna forma? Jo crec que el més fàcil és eh, dirigir-te a la Ruda. No sé, ara no ho he buscat, no sé quina web té la Ruda ni res, però igual si tenen un correu, parleu amb ells i pregunteu, jo crec que serà el més fàcil. A Madrid ho tenien, tu no sé, Manolo, si saps una altra manera d'aconseguir-lo. No, bueno, no, nosaltres igual sí. en alguna fira, si algú vol, li podem portar o així, o podem parlar <clears throat> Clar. amb la penya de, de Manresa, a veure si ens passen uns quants i els mm. distribuïm per aquí sí, o alguna sí. així Sí, jo crec que és el Jo crec fàcil. que per Barna també deu estar en alguns centres socials. Segur. Sí. Sí. Sí. Molt bé, molt guapa eh, la proposta, Eric. Déu-n'hi-do. Gràcies. déu nhi com t'has curat. Gràcies per la secció. De res. I, I de música, què? Què farem? Vale, vinga, de música... Com ho amaneixes, això? Això com ho amaneixo. Era una mica difícil, no sabia trobar, però bueno, hi va haver un moment que em vaig il·luminar i vaig tornar a pensar en un, en un grup, bueno, en un grup, en, són dues noies de Barcelona, que són unes, no sé, jo diria cantautores feministes, que són les placentes enfurismades. Feia molt temps que no les oh. portàvem. I he agafat un altre dels seus tres temes que tenen al SoundCloud, només n'hi ha tres, ja n'havia portat un, i he portat un altre que es diu Hi havia una vegada. Hi havia una vegada en un turonet espès una història secreta alguns fan com si res alguns fan com si res. I és que no és tan difícil quatre matolls apartar. Trobaràs de seguida el plaer més ben preuat. El plaer més ben preuat. bicicleta no és un cigronet, tampoc una boleta ni una polla de fireta. Es diu clitoris. Cony. Alguns ja ho han après, alguns ja no és i a voltes maltractat, i a voltes maltractat. estels ens tocar. Un pam, dos pams, tres pams, sí que et fas estimar, tu sí que et fas estimar. No és una mongeta, no és un cigronet, tampoc una boleta ni una polla de fireta. Es diu clitoris. Cony! alguns ja ho han après, alguns ja ho han comprès. I si a la nit fa fred, tendrament l'acariciaràs, en cercles amunt o avall, el teu cos t'oferiràs teu cos t'oferiràs. Quan vagis a l'escola, no te n'amaguis, no passis vergonya, que mimar-se la xoneta és amor per una mateixa, com els nens fan amb la titeta. una muleta. No és un cigronet. Tampoc una mongeta ni una polla de fireta. Es diu clitoris cony. Alguns ja ho han après. Alguns ja Cony. Que cony, no és una mongeta. No, no, no. Ni una polla de fireta. Ben guapa, ben guapa la, la proposta que ens ha portat el, el mestre Eric. Espectacular, aquí canviant una miqueta el registre. Sí. Clar que sí, era la seva primera cançó i la, seva, i la primera cançó sempre acostuma a ser més tranquil·leta. Molt bé. Seguirem, seguirem per això amb més música combativa. Molt Ara guapa, qui li eh? toca. Eh? Ara em sembla que... Em sembla, toca, eh? A tu, a tu, Isma. Mireu, arriben al Cessian, aquesta banda de punk rock de la vall navarresa de la Sacana, formada el 2006, amb el Fran a la guitarra i a la veu, la Cirunye a la veu, eh, el Bruno al baix, el Daniel a la bataca, l'Iker a la guitarra, l'Igacho al saxo, el Bonilla, el nostre col·lega Bonilla a la trompeta i l'Aitor al trombó. És un tema que està extret de, de l'LP homònim de, del grup, que també es, diuen, també es diu Sian, que l'han tret fa poquet, el 2016. És un tema que vull dedicar molt, molt especialment a un company, a un amic, que és el Lander, el meu amic del País Basc, el meu amic de Bilbao, que em va regalar aquest CD quan va venir l'última vegada que va estar per aquí, i és un tema que porta com a títol Naiduguna. Enjoy! Enjoy! so característic del Cecian, amb la veu característica de les Cirunyes, espectacular tema zarrangano, gentilesa de Lander, cosa semblat? All right. Feia dies que no et portaves així musiqueta bona Mi, mira que havien sonat, eh? Mira que havien sonat molt, però bueno, clar, després doncs, com, com en tot s'ha d'anar variant i feia dies que no ens venien a visitar el Cecian i molt content que ho hagin tornat a fer. Continua aquest programa de música combativa, continua en la seva edició 222, estem molt contentes d'estar amb totes vosaltres, ara és el torn del Ricky, que tirarà un altre dels seus temes. Va, jo avui vinc extremadament tranquil·let, ja veureu que fins i tot les últimes cançons són bastant tranquil·les filetes. O sigui que jo continuo una mica de hip-hop. Vinga. Vinga. A veure, hi ha una sèrie que ara no me'n recordo com és. Hòstia, no m'ho apuntat i ara no me'n recordo com es diu. Però la, la cançó d'entrada la fa aquesta noia. Ah. No he portat aquesta cançó en qüestió, però arrel d'això que em van dir eh, aquesta sèrie que està bé i la canta tal, vaig buscar i és la Sara Ebe o Hebe, mm. que ja la coneixeu sí, sí, vosaltres, sí. no? Sí, sí. sí. Jo no ho coneixia, però em van dir, sí, pues això la penya li encanta, opeta, ballaruca, opeta. no sé què. I m'han recomanar la, la cançó aquesta que us porto, Asado de Fa. Això és un tema zarrangano, tio. Temazo de festival, tio. Clar que sí, sí, sí. Jo no ho coneixia, però quan ho vaig conèixer vaig dir, trae pa acá. <laughs> Clar que sí. Extret del disc del 2012, Puentera, i res, a disfrutar-la. Amunt al pim-pam-pum. pim pam pum Capitán, muere, muere, muere, muere marinero. Todos saben bien que es por dinero. Un asado, de paso, tomo sodeado. Me paso, y termino borracha. tengo buena suerte y mala racha. da un asado, de paso, tomo sodeado. Me paso y termino borracha. Yo seré un cachivache y vos sos pura facha. Esto es lo que hay para decir. Directo de Gascón que sabe que esto es resistir contra el desalojo y la fuerza de la polis. De todo para todos, que esto es para compartir. Dice así: Supe construir un lugar donde vivir, así que nadie me va a convencer de que me tengo no me voy a ir, esta es mi casa. Ven y pasa, miremos desde la terraza. Cuando te miro todo, todo se me pasa. No hay nada contra la fuerza de nuestra raza. Yo te convido si te falta, a mí me sobra mucha grasa. voy donde mamá, mamá, pasa. Asado, me paso, somos rodeados. Me paso, termino borracha. Tengo buena suerte y mala racha. Y de paso, somos poder. poder del combo a la vejez. Decime qué querés, te doy de lo que tengo y si no hay más, ¿cuál es? Asado de verdura, esto es furia rap contra toda dictadura. Todo lo que esto me parece una hermosura, no seas cabeza dura, vení, esto es sabrosura.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 I també deixa'm dir-te, Riqui, que això que has tirat és un tema zarrangano per la vena que ha sonat durant tot <laughs> l'estiu a saco paco, a tot, o sigui, a totes les millors festes ha sonat a, a, a Sado Fa, de la, de la sala EB. Impressionante. Impressionante, o sigui, em tenc pues, barret, tio. Pues he de dir que he estat escoltant, he portat aquesta perquè per això, perquè era la més coneguda, m'havien dit i tal, però en realitat n'he escoltat dos o tres que m'agraden més que mm. aquesta. Eh? Sí, eh? Sí. Mm. Potser aquesta és la que té més ballaruca per ficar-les així sí. en festes, però sí. almenys la lletra i tot això ja, ja la tornarem a portar. La Clar que sí. Vinga. Sí, i tant. Clar que sí. Pues de fet, no sé, si, o sigui, no sé si hem portat més temes d'ella, però el que sí que hem portat és un tema dels Mafalda que, que, ah, sí. que, que col·labora ella. Ah. Mm. Sí, sí, del, del nou CD de l'any passat, ja, del 2016. Que bona, molt bé. Clar que sí. Molt bé, música combativa de la bona, música amb diversos formats, en diversos estils. Esperem que us estigueu passant la meitat de bé que nosaltres. És el torn ara del Manolo, que tirarà un tema zarrangano que començarà a pujar el pa. La veritat que sabem. sí, que començarà a pujar el pa perquè, bueno, després del temazo que s'ha tirat el Ricky, que últimament m'està fent <laughs> la de canviar de sentit per, per tenir-lo També es pateix, eh? abans. La i 13-14. Llavors no em queda res més que introduir al Pim Pam Pum d'avui a l'Escacore. Clar. Yeah! <laughs> Teníem moltes ganes que portessin l'escacore. No, No m'has donat una altra elecció. En aquesta ocasió també són de, són de Xile, com, clar, com normalment. Clar. <laughs> per què quedar-te per aquí si pots anar a Amèrica Llatina? Sí, clar. Programa rere programa. Sí, sí. I res, són un grup que encara no ha sonat, són els Rojo Vivo, amb un tema es diu Rutina, del seu àlbum Peligro en las calles de 2014. Esto se pone al rojo vivo. Ahí va. Brutal! Ah. Ja, ja tocava, no? Una miqueta de... Ué! <laughs> Sí, és que sí, corre sí, per la vena. Sí, sí, sí. Molt bé, tio. Ben guapa. Bona, gràcies, gràcies, Manel. Bona ballaruca. Ja. Estàvem aquí a sobre de les cadires i a sobre de les taules fotent-nos unes ballaruques així escaquejades ben guapes. Ens heu, ens heu enganxat. Si així. algú tenia una mica de fresqueta, segur que ja se li ha passat. Sí, ara millor, no, família? molt guapa, molt guapa. Com sempre, excel·lent la proposta del mestre Manolo. Fem pujar aquí el pa el, el Pim Pam Pum, eh, des dels estudis de Can Capablanca, des dels estudis de Ràdio Trama, continua aquesta edició 222, ara és el torn de l'Eric que agafa el seu relleu. Què dius, guapo, què portes? Què tal? Mira, doncs... Pues, eh... Jo no sé si ho havíeu notat, que en alguns últims programes portava així cantautors nord-americans bons rotllos, aquell Ghost in sí, the Mice sí. que m'agrada. Bueno, pues jo faig això, pujo de Xile cap amunt fins a, fins a Columbus, a Ohio, i us porto els Defiance, coma, Ohio, es diu així el grup. Bueno, mm, bastant curiós que tingués una coma. Però bueno, Defiance, eh, que toquen des del 2002 i fan aquest folk punk tan bo. I us porto un tema que es diu I am against the government, estic contra el govern, Mm, del seu, extret del seu CD, de mm, Calling, del 2012. A veure què us sembla. Tonyina. Oh yeah! Què? Guapíssima, guapíssima. Ben, ben rapideta, ben, ben feta, bona música, m'ha molat molt, tio. Sí, sí. M'ha sorprès a més, eh? perquè me l'esperava... Quin rotllet que es porten els yanquis aquests. Sí, sí, sí. sí, sí, sí, sí. Jo, jo a més me l'esperava super tranquil·la, no? Has dit ja. de cantautor així i... Sí, sí, això és el que volia aclarir, perquè m'he confós, perquè la vaig trobar així buscant aquest, aquest tipus de penya que a mi mola de por ahí, i són, són una banda, és una banda de rock, ai, de rock, de, de punk acústic, diuen ells. I, sí. sí. I això. I es diuen, ah, i es diuen Defiance, Ohio, perquè de fet Defiance, Ohio és, és un poble dels Estats Units. Sí, eh? <laughs> Sí, ara ho acabo de veure. Es diuen com el seu poble. Sí, sí, sí. Podria ser una espècie d'homònima, no? Per dir-ho d'alguna manera. <laughs> sí. Homònima de bueno, poble, seria no? topònima, no? Ah, de... ah, ah no. Ah. <laughs> Eh, una banda topònima. Ahir has estat, ahir has estat fi. Sí. Clar que sí. Molt, Molt bé. bé. Excel·lent, com sempre, la proposta de l'Eric. Seguim amb més música combativa, continua el pim-pam-pum. Mireu, uh, continua, continua continuarem parlant d'aquesta... Sí, sí, sí. S'han de dir moltes coses aquí, eh? Ojo, ojo aquí, eh? Ojo peligro, eh? Continuem amb la nostra història d'amor obert. És una història d'amor obert que tenim entre la gent del programa i aquesta gent que ens estima i que ens estimem tant, que són el Sigelpa, aquesta banda agarenca de Celtic Punk i Folk, que bueno, tenen aquí la, tenen a la Bruna i després tenen els seus, els seus noms que ens han enviat, els seus noms que no són els seus noms, bueno, tenen el, el Brogan a la guitarra i a la veu, el Brian a l'altra guitarra, el Brady al baix, la Brenda a l'acordió i el Barry al violí. Mireu, el tema que surt del rebant original del 2016 que he triat, que, dedicava, que dedico a la Noe, és l'Infern està pujant, tema zarranga, no? Jo visc al limbo de l'infern i a vegades em dóna per baixar al fons i morir del tot. Aquí està ple fotos i selfies que no pots passar. El tercer segle és ple de reventant el pim-pam-pum al Sigelpa aquí a Can Capablanca. Acabant que... el rebant original, cada dia ens en queden menys per tirar. Cada dia ens queden menys, però quan vinguin farem un revival de, del bo i millor de, de tots els CDs. De... Això és molt exclusiu, eh? Em sembla sí. que no havíem petat un disc sencer tan ràpid. <laughs> És bueno, cert, és cert. És no, cert. espera, i aquell, de, aquell que li agradava tant al Winnie, com era? Que també en, en dos mesos jo crec que Ah, de fi... no, de Fiasco. No, ah. <laughs> a... no el de... Hòstia, ara no sé. El No, no, tio, de Madrid. El... Eh, el Folia? No. No. no. Deu com de Madrid. De Madrid, de... Sí, sí, Hòstia, sí, tio. sí. Que, Caos Urbano. No, Caos no, Urbano no, no, no, no. Joder, no em sembla el nom. Sí. Que el temazo és negro. Qui canta negro? Faber Pugna. No, no, no, no. No, no, no tampoc és Faber Pugna. Hòstia, és com un trivial del pim-pam-pum, eh? Sí, sí, Ara, sí, sí, sí, Qui l'encerta l'endivina. Ens hem fet una dir? trampa en el, el, mateixos. Les ficarem totes, no sé què. Mm, ah, que sí, que toca amb, amb un altre... Accidente. Accidente, ah, gràcies. Ah, ahí està, accidente. molt bé. Accidente molt bé. és veritat que van tenir una època d'accidente brutalis. Un quesito per, el pulso, El pulso, El pulso. Que... <laughs> Bueno, el tot pulso, això sí. per dir que crec que això havia passat igual entre vosaltres dos amb accidente. sí, que, sí, sí, cada, sí, sí, aquell CD cada setmana posava un tema. Sí. Quasi, quasi. I aquest de Sigelpa, aquest reban original, sí. ha passat entre l'Eric i jo. Sí. Clar que sí. és que val molt la pena, val molt la pena. Si no l'heu sentit, ja trigueu. Més música combativa continua aquí en directe al Pim Pam Pum, continua aquesta edició 222. Ara és el torn del Ricky que agafa el següent relleu, ja comença a fer molta baixada, ja anem molt, molt esbarades. Sí, Què ens portes? El, el meu penúltim tema, parlant de, de cremar discos, pues jo des de que vaig conèixer aquest Electric Shock dels Panic, n'he portat a cada programa una. Vinga, va, ara pues, una altra, no? Una altra. El tema, el tema que he triat es diu Podria ser el teu gos. <laughs> Sent to Yo, yo, yo, yo, gairebé ens enganxa el toro, que no estàvem preparades, però aquí hem entrat eh. ahir i... Bon si t'he vist, no me acuerdo. <laughs> Molt bé, ben guapa, ben guapa la proposta que ens ha tirat el mestre... Rock and roll. Rock and roll, el rotllo aquest, quasi surfero, no? Mm. Ens hem distret. <laughs> bueno, sí. Distretes estem aquí, al pim-pam-pum, clar que sí. Ja m'agrada, ja. Visca els eufemismes. <laughs> això no s'atura, això fa molta baixada, comença a acabar aquesta edició 222, encara no, encara tirarem uns temilles. Ara és el torn del Manolo. Manolo. Això mateix. Doncs sí, mireu, ja comencem una mica, això com tu deies, anar molt esbarades. Uh, eh, jo us porto el, els KIL, que és, són les sigles de, de columna interna, internacionalista Llobregat. Grande. <laughs> És un, és un grup de, de punk, uh, no tinc gaire informació, la veritat, però és un, un tema que es diu 21 d'octubre, que és el dia que van desallotjar el Pati Blau de, de, ah. de, de, de Cornellà i, i tenen un vídeo per allà per, per YouTube amb aquesta cançó que surten tot d'imatges del, del, del, desallotjament i així Home, i, es gorda, i es valia eh? ja. molt gorda perquè a més, amb, si, si no m'equivoco em sembla que no es van esperar a que vingués la poli sinó no. que ells mateixos van sortir i van, van creuar, o sigui van tallar tot tots els carrers del, del voltant i es valia pardíssima, no? I si, si teniu ocasió, mireu-vos el vídeo, que és molt bo, i ahí va, pel, pel record del Pati Blau. Fomli. Veïns i comerciants del carrer Joaquim Rubió i Ors han vist espantats aquest matí com el seu carrer es convertia en un camp de batalla entre la Policia Nacional i un grup d'ocupes. se cale. Dale. Desde un buen principio el patio va a ser. La morenada espectacular de l'Ajuntament. La granatxa de l'Estat es posa a treballar per enderrocar un altre projecte social. Interessos de mafes immobiliàries tornen a trepitjar el dret de tenir és molt clar que el pati blau s'ha de per donar mitjans. Sabien que lluitar pati no s'hi gravis, Serà el pati blau, seu, seu, està llant! El que havia començat com una concentració pacífica en contra del desallotjament de la finca al Pati Blau de Cornellà de Llobregat ha acabat en una batalla campal entre la Policia Nacional i una trentena d'ocupes. Els joves encaputxats s'han atrinxerat al carrer Rubió i Horts i han tirat coets i pedres contra la policia i alguns mitjans de comunicació. Els veïns han fugit corrents i els que estàvem a casa hem tingut que tancar corrents les, les portes perquè estaven tirant petards. Més que a les 10 del matí està tot preparat accedís al meu matí incendiats. Bandes en flames pels carrer de Cornellà. Sona les sirenes i comença el festival. Durs a la terra que sonen els coets. Dispara piloteres, no racis i marcava junt després, ara sempre van guanyar. I la difícil van enderrocar, però això és per seguir viu. Podem saber que això no acaba aquí. Era ser nou, no centre social, i seguirem la lluita endavant. a Trallón. a a més, amb un toque anyejo d'aquest sí, que, sí, sí, que, sí, que, sí, ens ja mola. Digo, ja te digo. En directe i, i ahí està, pel, pel Pati Blau de, de Cornellà i per tots els centres socials. right. 2000, quan? 2004, 2004 deia eh? mare. 21 d'octubre de 2004. Fa ja pues, 12 anyets. Déu-n'hi-do. Sí. Déu en record, clar que sí. A tope. Molt bé, a tope continuem, a tope amb la COPE. Ara és el torn de l'Eric, que agafa el relleu. Què dius, guapo? Què ens portaràs? Pues sí, mira, jo us porto algo encara més anyejo i, a més, secció post d'avui, que aquí pues que sea, no? l'havíem rebatejat, pues lo que sea. Efectivament, en concret és post-hardcore. Oh. I però és molt curiós perquè jo és una penya que no coneixia de res i porten tocant, o sigui, es van dissoldre l'any passat, que mira, és un any que es va morir tanta penya, cantants d'aquests pop sí. i tal, pues, pues també va acabar aquesta banda que portaven tocant des del 79. Són els No Means No, o sigui, no és no, de, des de Victòria, al Canadà, i us porto un temazo que es diu It's Catching Up, que està extret del seu CD Wrong del 1989. Atenció. Ojo, Quin tros de tema, no?, que t'acabes de tirar, tio. <laughs> Sí, sí. Impressionante, tio. Sí, sí. A mi... Jo estic molt més tranquil ara. Acaba de pujar el pa. sí, sí, jo també, ja... Ja està. Sí, ja que sí? Sí, sí. Hem <laughs> Eh, xut- eh, de sobre. eh, Satisfets, Sí, eh? ja està. Ens ho Estàvem de esperant i, i ja ha arribat el tren. Ja està, el primer programa de l'any fet. Sí, eh? I ara vinguem amb un escà. Vinga, fot-li! Escà, escà, que esca. M'he lliurat del Manolo, però... <laughs> ha arribat l'Eric. És que portàvem molts dies sense fer programa. Sí. Sí, sí. Quines que ens portes? Que ens portes de nou? Jo us porto una, una cançó d'un disc que encara no ha sortit. Oh, Mira, primícia. Que sortirà al febrer d'aquest 2017. O sigui, Molt és el primer material que tenim del 2017. Oh, no? pues sí. Eh, sí. Que, que guai, tio. Es dirà Rudes Against. Guai. Eh? Joc de paraules. Eh. Eh? Bueno, molt bé. <laughs> No, no l'hem entès, eh? Són italians. Sí, pels Rude Boys, Rudes K. Rudes... Bueno, Rudes Bueno, és igual. Va, va, és igual, és va, igual. Jo no ho he entès, però no passa res. Després... Sí, sí, després m'ho expliquem. Després expliquem. El grup en qüestió, a veure si ho pronuncio bé, es diu es Escassa Punca. Escassa i la... Escassa amb dos S's. Escassa Punca. Si ho dius en, en italià segur que sona millor. És Casapunca. <laughs> Com es diu en italià? Sí, no sé, suposo. Casapunki. Eh, Casapunk. Ara ve lo divertit, que és el nom de la cançó, que es diu va, va, va. Il pianto de la signo. Claro, claro Veus que sí. com sona millor? Claro que sí, Manolo. Veure, Com estem ja, eh? A veure com sona aquest escà. No sé com ho he pronunciat, però ara sabem Bé. com sona realment. Va, això. vinga, vinga. Va. Bé. Ben bona, ben bona. Guapíssima també la, la darrera proposta que ens portava el mestre Tecles, ben escaquejat el tema. Ben sí, guapa. estreno el pim-pam-pum. Primer sí, del 17. I... Entrava bé, entrava molt bé. I pelante. Molt bé. Eh, tot el que comença acaba, família, fins aquí aquesta edició 222 del Pim Pam Pum. Ha estat un plaer estar totes vosaltres. Com sempre, acabarem tirant un parell de temes. El primer, el tiro jo, són els Brujeria, aquesta banda de death metal i greencore mexicano yankee formada el 1989 amb el Juan Brujo, el Pinche Peach, el Fantasma Longo, el Cínico, el Podrido i el Pititis. És un tema extret d'un EP de, del 2016 que només, només tenia un parell de temes i que porta com a títol Viva Presidente Trump. I jo, per acomiadar-me, porto al Sactuar des de Costa Rica, un grup de, de punt hardcore, porto el meu primer homònim i l'últim tema del, del programa. Eh, el tema es diu La verdadera forma i l'àlbum es diu La verdadera forma del 2014. Homònimament parlant, acaba aquesta edició 222. Ha estat un plaer estar amb totes vosaltres. Com sempre diem, família, ens trobem. A la xarxa. I pels carrers. Salut i revolta. You elect me president of the United States. I, Donald J. Trump, I have a plan. I'm going to build a wall. I'm going to build a great wall across our southern borders, and I'm going to make Mexico pay for it. You mark my words. ¡Viva Presidente Trump! Ya sabemos de su Quiero que llegue a ser presidente gabacho, porque él quiere ver guerra, igual que nosotros. Yo sí quiero que gane el presidente trompudo, porque si él lo empieza, a huevo, nosotros lo acabamos.